unua en planto de porca coro successis. Char organoi de homai donazantoi mancas, la scienzo metas grandan esperon iela en plantado de bestai organoi. En usono, curacistoi unua foie successis transplanti gen modifitan porcan coron. Parto preninta chirurgo parolas pri voio rompa operatio. En usono medicinistoi, lau proprai indicoi, unua foie en plantis successe al paciento coron de gen modifita porco. La quindexep iara paciento, tritago in post la transplanto, fartas bone, declaras la medicina facultato della universitato della stato Marilando. Tiu organ transplanto unua foie montris, che povas funccii kiel homa coro, la coro de gentecnike modifita besto sen tuia forpuscio per la corpo. Tio estis voi rompa operatio, cae gi alproximigas nin alla solvo de la mal de organoi, clarigas la chirurgo, kiu enmetis la porcan coron ni volas procedi sin garde, sed ni estas ancau optimismai, che tiu mont scale unua operatio donos al pacientoi gravan novan option. Laula indicoi, la paciento suferis pro cor malsano en fina stadio. La transplanto de la porca coro estis la sola opzio de curazzo clarigis la Universitato de Marilando. Char la viro lauili ne estis tauga por tradizia organ transplanto. Mi habis la electon inter morto au accepti tiun transplanton, diris la paciento antau la operatio. Mi volas vivi. Mi scias che tio estas pafo en la bluon, se tio estas mia lasta chanso la usona medicamenta autoritato estis doninta sian apropon por tiu urgia interveno. La paciento, quiu dum la pacintai monatoi devis cusci en lito, connectita al cor pulma machino, aldonis. Mi antau gioias povi forlassi la liton post mia resanigio. La porco, de quiu devenas la coro, estis gen technique modifita por elimini genon quiu formas certan sucheron. Tiu sucero estus causinta fortan immun reagon de la paciento, quio estus conducinta al forpusho de la organo. Ancau geno, quiu estus conducinta al troa crescado de histo de porca coro, estis el shaltita en tutte estis eliminitai quar porcae genoi, cae aldonitai ses homai genoi en la genomon de la porco. Por male bligi la forpushon de la coro per la corpo de la paziento. Pro la manco de organoi de homai donazantoi, la esploristoi metas grandan esperon la xeno transplanto la implantado de bestai organoi. Oni transplantis iam cor valvoin de porcoi, cae porcan hauton ce victimoi de bruligioi. Porcoi estas consideratai pro sia grandezzo, sia rapida crescado, cae siai bonai etsoi de bredado, ciel idealai donatsai bestoi. Crome, ili estas socie pli bone acceptatai, kiel donatsai bestoi, char iliam estas pucciatai por homa nutrado.